Բարի լույս։ Ես դաշտեր եմ տեսնում։ Արձակ դաշտեր։ Փարթամ խոտերի մեջ արահետ եմ գտնում ու մի կերպ քայլում ծաղիկների միջով։ Քեզ կարոտում եմ։ Ես նմանվում եմ թփրտացող ձկան, ջրից խեղդվող ձկան։ Ինձ հիմա ավելի շատ օդ է պետք։ Ոչ մաքուր, ոչ սառը, այլ նոսր շնչելի։ Մոռացել ես ինձ։ Ես մի կերպ հասնում եմ դաշտի ծայրը։ Չեմ հիշում, որտեղից եմ դուրս եկել, որտեղ եմ գնում։ Միայն զգում եմ ծաղկի, խոտի, անձրևի ծանր հոտ։ Ես էլ քեզ չեմ սիրում։ Տեսնում եմ անարահետ մի բարձունք։ Ես շնչահեղձ եմ լինում։ Ծաղիկներ եմ փնջում, որ հետ դաշտ ճանապարհս գտնեմ։ Բարի գիշեր։ Ես միշտ իրազներ եմ տեսնում։ Ձուկն ապրում է, Բարձունքի վրա արդեն եկեղեցի են կառուցել։ Շնչահեղձ եմ լինում ծաղկի բույրից։ Բարի օր, ինչ ես անում։ Ես սուրճ եմ խմում, թեյ եմ խմում, գինի ու չեմ զգում, որ ինձ ջուր է պետք։ Մաքուր, անարատ ջուր։ Քես հանդիպելուց առաջ եւ հետո սովորական աղջիկ եմ։ Հանդիպելիս դառնում եմ տաթև։ Անցյալի հուշեր կան, որ ավելի կենսունակ են, քան այս տախտուկ, տախտուկ օրերը։ Ինչ եմ ես խոստացել, որ չեմ տվել։ Ինչ ես դու խոստացել, որ չես տվել։ Նժարներն անհավասար վերուարում են քո տխրությունն ու իմ ցավը այնքան հավասար են Սերը ինքնաճանաչման ճանապարհ է առավել եւս ինձ համար, որովհետեւ դու ինձ ծանոթացրիր ինձ հետ։ Հետո մեկ-մեկ սկսեցիր բացել թերթերս։ Սա ժպիտ է, սա հաճույք է, սա թախից։ Սերը ինքնահաղթահարման ճանապարհ է, առավել եւս քեզ համար, որովհետեւ դու ինձ սովորեցրիր լինել ուժեղ։ Սա թախից է, սա արդյունք է, սա տարապանք։ Սերը ինքնահաստատման ճանապարհ է, որովհետև դու ինձ սորացրել ես լինել համար։ Սա սեր է, սա ատելություն է, սա խաղ։ Ես ամեն օր մեկ-մեկ բացում եմ թերթերդ, ավելի խճճվելով սիրո, ատելության եւ խաղի ճանապարհներին։ Չավարտվող երկխոսություն Ես։ Երբ քո մասին մտածում եմ, իսկույն մտածում եմ նաև հետոյի մասին։ Եվ ապագան այնքան է աղոտանում, որ պարս տեսնում եմ ծնվելիք օրերիս բոլոր թախիցները։ Երբ մտածում եմ ապագայի մասին, դու դառնում ես ճաշակված հետո, եւ թախիցը կլորանում դառնում է երանկյունի, որի ոչ մի անկյունում ապրելը հարմար չէ։ Դու մի մոռացիր, որ ապրելու ամենալավ վայրը գրեթե դրախտային երանկյունու 4-րդ անկյունն է։ Դու մի համր թեթև մի կիսած ճպիտ ու ես կդառնամ Տերը աշխարի։ Ես։ Իսկ ես ուզում եմ բարձր ծիծաղել քո ալեբախվող ջրերի միջից։ Ես։ Երբեք մի նայիր ինձ ցավոտ դեմքով։ Դու, բայց անհնար է սերը թաքցնել։ Ես Մի սիրիր այդպես, դա ավելի շատ ցավի է նման։ Ես արտասվում եմ նույնիսկ ճպտալիս եւ Բոբիկ քայլում փշոտ դաշտերով։ Դու այդ դաշտերով մենք վաղուց ենք քայլել եւ անծանոթ չէ մեզ ոչ մի տագնապ։ Ես ես տագնապում եմ իմ վաղվա համար, ես տագնապում եմ քո վաղվա համար, բայց եւ չեմ ուզում այսպես տարապել։ Այսպես չեն սիրում դու։ Երազումս դու խոնար-խոնար ասացիր, որ գիտես աշխարի բոլոր ծաղիկների անունները։ Բոլոր շշապած կարոտները քո մավնում կենթանացան, եւ դու բոբիկ շղարշե թեթև մի հագուստով բազեցիր դաշտերով։ Ես այնպես էի ցանկանում քեզ հասնել։ Ես ես պարզապես մի փոքրիկ աղջիկ եմ, որ փողոցն անցնելիս վախենում է մեքենաներից։ Ես yes այս ամփոփ աշխարում, որտեղ ոչ խավարան կա, ոչ դրախտ, ոչ դժոխք, ես իմ հավատն եմ կորցրել։ Դու քո հոգին։ Դու կուց այն քեզ մոտ է։ Քեզանուն փնտրիր եւ դժոխք, եւ դրախտ, եւ դու կհասնես խավարան։ Չեմ սիրում։ Եվ ջղայնացած ինձ ասում ես. Թե ես աշխարհի ամենալավ կինն եմ։ Բայց ոչ մի լավ բան չկա իմ կատարելության մեջ։ Ես մեռնում եմ մեղք չգործելու կաուտախտից։ Իմ մեջ ամեն պահ փոթորկվում է ցաղկանախ շմարքագետներով անզուսպ վազելու ցանկությունը։ Եվ պինդ փարվում եմ հողին։ Իմ անդավաճան եւ վերջին ընկերոջը։ Զսպում բարեր որ դուրս հորդելով ինձ կդարձնեն ամենակինը։ Կորցրած ծավալություն։ Դու ինձ խնդրում ես քեզ փրկել։ Ես քեզ խնդրում եմ ինձ փրկել։ Մենք երկուսս էլ թիապարտներ ենք։ Ամենապարտված թիապարտները մեր կրկնվող բաժանումներից ծնվում են ակադեմիական երկխոսություններ, որոնք եթե գրի առնեի, վաղուց կդառնայի հոգեբանական գիտությունների տեխնացու։ Բայց ինձնից ինչ հոգեբան։ Ես անուղելի թիապարտ եմ։ Նույնիսկ բանաստեղծություն չեմ գրում։ Ինչ էլ գրեմ, կլինի պարտված թիապարտի ու չգտնված գանձերի մասին։ Ես ուզում եմ ծովահեն դառնալ։ Ես տարապանքից պարան եմ հյուսել։ Չկարծեք հանկարծ կախվելու համար։ Այլ ճոճանակ եմ դարձրել ամուր եւ օրորում եմ։ Կարոտս մեղքս։ Ավելի լավ չէր կարքին կախվեի։ Քո չգրված բանաստեղծությունները ես ամեն օր տեսնում եմ ննջարանից պատերին։ Իմ չսնված երեխաներին մեկ-մեկ տեսնում եմ երազիս մեջ։ Իմ չգրված գրքերը թափթփված են սենյակիս հատակին։ Չշարժես հուշերս։ Մենք այնպես երջանիկ ենք։ Ինչ տխուր է, որ ես հիմա ոչ մեծ եմ, ոչ փոքր։ Խնդություններս համարվում են մոլորություններ հասունությունս խորամանկություն։ Ինչ երկար տևեց այս սահմանագիծը։ Ինչ լավ է, որ ես հիմա ոչ փոքր եմ, ոչ մեծ։ Դեռ կարող եմ ճպտալ արդյունքների միջից, շփոթել տարվա եղանակները, տարբեր գույներով օր նկարել եւ ապրել երկրից ու ժամանակից դուրս։